Փետրվարի 24 այս ամսա թիվը, որն ազդարարեց ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեկնարկը, փոխեց իրադարձությունների ընթացքն աշխարում, նաև հարավային Կովկասում, համոզված կարծիք են հայտնում քաղաքագետները։ Ստեփան Դանիելյան։ Ուկրաինական պատերազմը ցույց տվեց, որ համաշխարհային կարգը ըստ էության այլևս չի գործում։ Անվտանգության համակարգը Եվրոպայում եւ աշխարհում այն միջազգային կառույցները եւ պայմանավորվածությունները արդեն էֆեկտիվ չեն։ Այդ պայմանավորվածությունները միջուկային զենքի հետ կապված, դրանք նույնպես արդեն չեն գործում։ Նոր ինչ-որ համաշխարհային կարգ մոտակա տարիներում պետքա ձևավորվի, եւ այդ պետքա ձևավորվի ուկրաինական պատերազմի կոնտեքստում։ Խնդիրները փորձում են լուծել ուժային եղանակով պատերազմների միջոցով, դա ոնց որ առաջի համաշխարհային պատերազմից առաջ էր, երբ որ գերտերություն չկար, մի քանի ուժեղ երկրներ էին եւ իրենց հարցերը լուծում են պատերազմով։ Հիմա որ ռուս-ամերիկյան ուղիղ պատերազմ չկա, ցույց միջուկային զենքի գոյության շնորհիվ է։ Եթե մի քանի տարի առաջ խոսվում էր երրորդ համաշխարհային պատերազմին աշխարհի շատ մոտ լինելու մասին, այսօր արդեն կասկածից վեր է, որ այն ընթանում է առայժմ հիբրիդային դրսևորմամբ։ Հարավային Կովկասը, այդ թվում Արցախը կամ գուցե առաջին հերթ Մարտին Արցախը ցնցումների էպիկենտրոնում են։ Ստեփան Դանիելյանը կարծում է, որ տարածաշրջանում Արցախից շատ բան է կախված։ Եվ դա համար է այդ ամբողջ այդ հարցը Արցախի խնդիրը, որ հիմա փակողում է հայտնվել եւ Արցախից կախված է նաեւ ամբողջ մեծ ռեգիոնում Միջին Ասիայից միջև Մերձավոր Արևելք քաղաքական ճարտարապետության գոյության բացակայությունը։ Մենք չկարողացանք գնահատել այս փոքրիկ հողակտորի դերը ու չհասկացանք գինը, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Եթե իմանայինք եւ ունենայինք նորմալ դիվանագիտություն 2020 թվականի պատերազմի արդյունքներն այլ կլինեին։ Չենք հասկանում նաեւ հիմա, ասում է։ Մինչդեռ այստեղ խաղացողները այդ գինը լավ գիտեն։ Դա հասկանում են եւ Իրանում, եւ Թուրքիայում, եւ Ռուսաստանում, եւ այլն իրենք ակտիվ խաղացողներն են։ Հիմա որ Արցախը այս վիճակում կա, եւ որ Սյունիքը հլա դեռ Հայաստանի վերահսկողության տակ է, դրա նրա շնորհիվ է, որ այդ մեծ երկրները իրար մեջ հարաբերությունները չեն կարողանում ճշտել, որտեղ Սյունիքը մենք արդեն մեր ռազմական ուժով չենք կարող բարել։ Արցախի մասը էլ չեմ խոսում։ Ինձ թվում է մոտակա մի 2-3 տարում շարունակվելու է, սա ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, եւ այս նման պատերազմների բանի միջոցով ինչ որ նոր կարգ պետքա ձևավորվի, Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը հորդորում է սпасել ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծմանը մենք պիտի սպասենք առաջընթացի նախ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, այսինքն ինչ որ լուծման, որը կայունացնող որևէ դերակատարություն կունենա հարավային Կովկասում, որովհետև հիմա արևմուտքի եւ Ռուսաստանի գլոբալ հակադրությունը, որը արտահայտվում է մի շարք հարթակներում, արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայով հանդերձ, Հարավային Կովկաս, կարող է շուտով նոր թատերաբեմել էլ գտնել օրինակ Սիրիական ճակատ եւ այլն։ Այսինքն ցած турբուլենտությունը աշխարհով մեկ տարածականություն է գտնում աշխարհագրորեն։ Օգտվելով աշխարհի անկայուն լարված իրադրությունից Ադրբեջանն ամբողջ տարվա ընթացքում չդադարեցրեց սադրանքները։ Տարվա հենց առաջին 10-նորյակից իրավիճակը լարվեց թաղավարտի Կարմիր շուկայի ուղությամբ, թիրախավորելով սահմանամերձ այդ գյուղերի խաղաղ բնակիչներին։ Այնուհետև ընդլայնվեցին սադրանքների աշխարհագրությունն ու դրսևորման ձևերը ամեն հաջորդ քայլին դառնալով ավելի սանձարձակ ու ագրեսիվ, ընդཐུպ մինչև 120.000 մարդու պատանդարում, բայց ամեն ինչ հերթականությամբ։ Գառնան սկիզբն Արցախում զարմանալիորեն ձյունառատ էր ու աննախադեպ ցուրտ։ Լավագույն ժամանակը գազամատակարարումը խափանելու եւ 120.000 մարդու գազային տերորի ենթարկելու համար։ Հետագայում գազամատակարարումը վերականգնվեց, բայց այդ օրերին Ադրբեջանն Արցախի գազատարի վրա փական տեղադրեց ու այսօր, երբ վերլուծում են գազամատակարարման խափանումների ժամանակագրությունն ու դրան ուղեկցող զարգացումները, པարզ է դառնում, որ բնական գազն էլ Ադրբեջանի ձեռքին քաղաքական գործիք է դարձել։ Հենց այդ օրերին հակառակորդի կողմից terrorն այլ դրսևորումներ ստացավ՝ հոգեբանական ու ֆիզիկական ճնշումներ, հարձակում քարագլուխ, փառուխ, խրամորտ ուղություններով։ Արդյունքում մենք կորցրինք ռազմավարական նշանակության բարձունքը։ Փարուխի դեպքերը ռուս խաղաղապահ առաքելության արդյունավետության կամ անարդյունավետության հարցը օրակարգ բերեցին։ Արդյոք մեզ հաջողվեց անհրաժեշտ արձագանք ապահովել այս իրադարձությանը, արդյոք մեր հետագա տարածքային կորուստների պատճառը նաև այս դեպքին հանգիստ վերաբերվելը չէր։ Հարցերը դեռ պատասխանի են սպասում։ Կարագլխի դեպքերը քննարկվեցին ամենաբարձր մակարդակով Փաշինյան-Պուտին ապրիլյան հանդիպմանը։ Արցախի ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունեց դեմելով ՄԱԿ-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, հորդորելով համարժեք գնահատական տալ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ 2020 թվականի պատերազմով Արցախի հարցերը ցավոք չավարտվեցին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանն է ներկայացնում։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը իր բոլոր ջանքերը նպատակաուղղելու է թե Արցախյան հարցի կարգավորման, անվտանգային համակարգի ամրապնման, ժողովրդի կենսական հարցերը լուծելու, իսկ մյուս կողմից էլ մենք աշխարհին ներկայացնում ենք, որ ազգային ժողովի համար կան կարմիր գծեր, այն է որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, այդ ամենը ներկայացվել է թե համապատասխան միջազգային ընդունված նորմերի շրջանակում, պես նաև մեր կոնկրետ ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքների շրջանակում թե որքանով էին դրանք արդյունավետ հարցի մյուս կողմն է ժողովուրդն էլ միշտ չէ որ գոհ է իր ընտրյալներից միշտ էլ ժողովրդի կողմից դժգոհության պահ կա, անբավարարության պահ կա, որտեղ շատ դեպքերում երբեմն հանրության կողմից չերվերջ լիարժեք չի գիտակցվում ազգային ժողովի իրավասությունների մասին։ Պարզապես պետք է իմանալ, որ ազգային ժողովը համանդրությամբ ունի իրեն վերապահված իրավասություններ եւ այդ շրջանակում է փորձում աշխատել։ Իդեպ նաեւ ասեմ, որ ոչ միայն ազգային ժողովը միայն Արցախյան հարցի հետ կապված հայտարարություններով հանդես եկել, այլ միաժամանակ նաեւ մենք փորձել ենք որոշակի աշխատանք կատարել մեր բարեկամական խմբերի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք Ադրբեջանի վրա միջազգային հանրության ճշումը մեծացնել, այսինքն ճշմարտությունը ներկայացնել, ինչ է կատարվում Արցախում եւ ինչ խնդիրներ կան եւ ինչպես ասում են քողազերծել ադրբեջանի քայլերը Ամբողջ տարվա ընթացքում ակտիվ շրջանառվում էր խաղաղության պայմանագրի նախագծի թեման, ինչը որոշ մտահոգություններ էր առաջացնում Արցախում Հայաստանի Հանրապետությանն առաջարկվող խաղաղության գնի վերաբերյալ, որն ամենայն հավանականությամբ Արցախի հաշվին պիտի լիներ։ Այս մտահոգություններից ելնելով ազգային ժողովը համապատասխան հայտարարություն ընդունեց, հորդորելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Արցախահայության շահերին հակասող որոշումների չգնալ։ Տեղեկատվական դաշտում նույնպես պատերազմ էր։ Լարվածությունը չեր թուլանում։ Լուրը, որ Վարսանգի ջրամբարում ադրբեջանցիների մոնիտորինգ են անցկացրել, նաև արցախցի մասնագետների հետ մտահոգություններին նաև զայրույթ էր ավելացրել։ Ամռանն արցախցիները կանգնեցին Բերձոր, Սուսաղավնոն եւ Հարակից ճանապարհահատվածը հանձնելու փաստի առաջ։ Ժամանակին թերևս չէր հաշվարկվել այդ քայլի ամբողջ ռիսկը։ Այսօրվա շրջափակման մեջ այդ որոշմանը համաձայնելու չափաբաժինն էլ կա թերևս։ Սեպտեմբերի 1-ից Բերձորի միջանցքի այդ ճանապարհահատվածն այլևս փակ էր հայերի համար։ Հոկտեմբերի 30-ին առաջին մեծ հանրահավաքն էր Ստեփան Ստեփանակերտում։ Արցախը մտահոգ էր։ Արցախցիները սպասում էին իշխանությունների որոշումներին, որոշումներ, որոնք կարող են ցրել մտահոգությունները, վերականգնել վստահությունն ու հավատը ապագայի նկատմամբ։ Որոշումը կայացվեց հայտնի բարերար ու ձեռներեց Ռուբեն Վարդանյանի Արցախ տեղափոխվելով ու նրա պետնախարար նշանակելու տեսքով։ Վերջինս հայտարարեց Սարդարապետի ծանր ձմեր կանխատեսելու եւ ժողովրդի հավատի ու վստահության վերականգնման իր պատրաստակամության մասին։ Տարին ավարտվում է։ Իրադարձությունների սրընթաց տեմպը դեռ չի դանդաղում զբաղվում։ Արցախի ապագան անորոշ է, տարածաշրջանը անհանգիստ, ինչ ակնկալել 2023 թվականից։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։